بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Bizimiz Resul Ekrem, kıblimizdir Mekke herem, beyat verdik cihat üçün, Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Rasul akram qablimizdur Makka haram peygamber bu jihad uchun Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Rasul akram qablimizdur Makka haram bayat uchun sobit qadam ulug' rabbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى السلام عليكم عزيز قرندشلار وهمشيرلر السلام عليكم عزيز قرندشلار وهمشيرلر sizlar bilan radio to'lqinlari orqali خرسان xursandmiz. Bu qatamliq راديو o'tishimizda مجاهد Mus'ab و Mujahid Osman Batur'ning yetakchiligida elib bormiz. Bugun Hijriya 1435-yili Rabiul Avval oyining 15 günü payshanba, ya'ni milodiya 1-oyining 16-kuni. Tövəndə Rabiul Avval oyining 8-kunidan 15-kunigacha bo'lgan anglishimizni huzuringizga sunamiz. sizlarga bu haftalik anlatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tuvandikicha oltishimizni siyrat qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi u yana yetimlarning mol mulkini nohaq yovolganlarning eg'iz burun lablarini tugining qamchiqlariga o'xshash qo'pol ko'rimsiz holatda ko'rdi ularning egiz burunlarga avg'onchi toshlardek cho'g' parchalari tupi tupilab tiqilatdi Ondan u toshlar shu hamon ularning orqa tarat yo'llaridan etilib chiqadi. Anglatishimizning islomiy da'vat qismida mujohid birodarimiz Osmon Botirning sabr to'g'risida qilgan da'vatini huzuringizga sunamiz. Ko'z oldimizda akufga och sig'illarimiz haqoratlangan birodarlar jihat maydonidagi ashulani qutqizish uchun ashulaga yordam berish uchun nima uchun ozroq sabr qilolmaymiz birodarlar o'zimizning shaxsiy manfaatlari ijro qilinmay qolsa maydonni tashlab ketadigan Buningga guvohchi bo'ldik birodarlar. Islomiy she'r qismida jamoatimiz a'zolaridan bir hamshirimizning yozib o'tgan Qur'on kelgan shu paytda nomli she'rini huzuringizga sunamiz. johillik xurofot churitgan ruhni va balki kattalar tutqon huquqni qiz ayol qul bo'lgan xor bo'lgan har dam zulm shirk to'ldirib olgan ufqni hijrat xotirlari va sarguzashtlar sahifamizda mujohid birodarimiz sadriddinning hijrat sarguzashtisining davomini huzuringlarga sunamiz ikkita sumka ko'yamda. Yechim bo'lgan 15 kilo kilo. Aqsa emimda. Aqsa Suriyan dimog'da emimda. Piyoda uzun yo'llar bo'ldi ha. Misha kelgan kadar 19 gün 20 kunda keldi. 4-5 kun motoda mingan bo'ldi. Ba'zi tog'lardan chiqqan Ne tushgan bo'ldi. Nima ishlar endi? Bilasiz, tayinib o'rinmayga motorlar saymangan shu o'zimizda putu tayinlagan keyin. Endi bari japa mushaqqalli buldu. Hayır Allohning alhamdulillah tijaman kelgan artıq chiqdi ekan bu Şehitler Şəhidlər izləri səhifimizdə sabiq əmirimiz Həsən Məxsum Rəhiməhullohning tarjimonini huzuringizga sunamiz. taqdiri bilan hasan maqsum zolim xitoy tajovuzchilarining ko'ziga qadalgan mix bo'lib uning har bir ig'iz davati dunyo nufusining beshdan birini egallagan xitoylarni sarasimga salatdi. qalbiga haqiqiy iymon o'rinlashgan musulmonlar uning har bir so'zidan xushonlik va izzat his qilsa kofirlar va dilida nifoq borlar uning so'zidan g'amkin bo'ladi va dili siqiladi ovozliq maqola sahifamizda mujohid birodarimiz asadullohning jannat qizlari nomli maqolasining oxirini huzuringlarga sunamiz darvaqa kufrning mukofoti to'g'risida kofirlar o'z lashkarlariga abadiy jannat haqiq farog'at o'rniga o'tkinchi dunyoning ozg'inisidan ozg'inisini o'zlaridan oshqinni berib ko'krigiga chiroyli ko'mirchilarni esib dazmollangan shunlarni tovoqdek shapkalarni kiygizib xo'rozdek gidaydirib o'zicha faxrlantirib baland gaplarni vaqirab yap bilan mukofotlashdi oxirida xalqaro va royal xabarlari قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفى للمآسي جوادا صائلا يمنى ويسرى aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور ibn qayyum yana mundoq dedi ammo alloh taolo sura najmdiki ondin u osta osta yaqinlashib tuvanga sangiladi degan so'zidagi yaqinlashish meroj qissasida zikr qilingan yaqinlashish bilan bir emas sura najmda zikr qilingan yaqinlashish bo'lsa jibriilning yaqinlashishi va uning tuvan tushishidir Oisha va ibn masud roziyallohu anhularmi ham shu qarashda oyatning siyoqimi ham shuni ko'rsatdi. ammo Mi'raj hadisida zikr qilingan yaqinlashish va tuvan deganlar alloh tabarak va taoloning tuvan va uning yaqinlashi ekanligi noita aniq bo'lib sura najmda zikr qilingan tuvan bilan zid kelmaydi chunki sura najmdagi u ya'ni rasululloh uni sidratul muntahoning yonida yana bir qatim ko'rdi degani u cho'qim jibrilni ko'rdi degan bo'ladi chunki rasululloh jibrilni asli suratida ikki qatim ko'rgan bir qatim mushu zaminda yana bir qatim merojda sidratul muntahoning qishida ko'rgan alloh taolo hammadan bakrak olimdir mushu qatim rasulullohning ko'kragi yerilish vaqasi yuz berdi hamda ziyorat davomida tuvandagi bir qancha ishlarga duch keldi rasulullohning oldiga sut va aroq keltirildi rasululloh ikkilanmasdan sutni tanlagan edi uningga to'g'ri yo'lga hidoyat qilinding va yoki to'g'ri yo'lni topding navoda san haroqni olgan bo'lsang ummating ezib ketgan bo'libdi deyildi jannatda to'rt daryoni ko'rdi ikkisi oshkora va ikkisi yushirin edi oshkora ikki daryo nil daryosi va furat daryosi deb tunishtirildi buning ma'nisi rasulullohning elchiligi nil va furat daryosi vodiylaridagi kang munbat zaminlarda yildiz tortib uning aholisining qalbidan chunqur o'rin oladi va bu joylarning aholisi yaqin kelgusidan boshlab avlodma avlod islom tug'ini egiz ko'targichlardan bo'ladi degan bo'ladi aksicha bu daryolarning kelish manbai jannatdan keladi degan bo'lmaydi ziyorat davomida rasululloh do'zaxning maliki ya'ni bosh maloikasini ko'rdi u qat'iy kulmaydi va uning chiroyida tabassum va xushxuylukdan qilcha asar yo'q edi shuningdek rasululloh yana jannat va do'zaxning tafsilotidan xabardor bo'ldi u yana yetimlarning mol mulkini nohaq yovolganlarning eg'iz burun lablarini tugining qamchiqlariga o'xshash qo'pol ko'rimsiz holatni ko'rdi ularning eg'iz burunlarga avonchi tashirdek cho'g' parchalari to'pi to'pilab tiqilatdi oldin u toshlar shu hamon ularning orqa tarat yo'llaridan etilib chiqatdi rasululloh jazonxo'rlarning qo'rsoqlari yo'g'onab tulum qo'rsoq bo'lib ketganligini ko'rdi ularning qo'rsoqlari bak cho'ng'ayib ketganlikdan ular o'z o'rinlaridan tamshilanmaydi va yo'tkilishga majoli yetmaydi fir'avn jamoati va uning oila tavobatlari do'zaxqa qoqlanish uchun olib chiqilganda hiliqi jazonxo'rlarning ustidan o'tib ularni dastlab oyoq osti qilib moatdi zinaxo'r poishvozlarning oldida mazzilik puroqliq semiz go'sht qo'rimilari turmoqda yana bir chetda shallat uruq badbo'y sisiq maynat go'shtlar turmoqda vaholanki ular oldidagi mazzilik hid puroqliq go'shtlarni tashlab qo'yib yanadiki maynat pasqini go'shtlarni makildatib chaynab turayotganligini ko'rdi rasululloh yana mahramlik salohiyati bo'lmagan arlar bilan ya'ni shu ayol bilan nikohlanish salohiyatiga ega bo'lmagan arlarning g'ayri bilan tortinmasdan orlashib yuradigan shalloq xotin qizlarning ko'ksilaridan esib qo'yilganligini ko'rdi rasululloh yana baytul muqaddasga berish kelishdiki ikkala qatimda makkaliklarning sham tarafdan kelayotgan bir tijorat karvonini ko'rdi va ularning to'pdan ayrilib ezib qolgan bir tugisini ko'rsatib qo'ydi shundoqla ular uxlab qolganda og'zi etib qo'yilgan bir qoshidan suv ichib andin u qochini o'z peticha mahkam etib qo'ydi dal mushu ish rasulullohning meraj kechisining atigini uning so'zining rostligini isbotlaydigan birdan bir moddiy fakt bo'lib qoldi ibn qayyum mundoq deydi atsi atigan rasululloh quraysh xalqiga alloh uningga ko'rsatgan bu katta mo'jizni bayon qilib berdi ularning rasulullohga bo'lgan gumoni texmi kuchaydi arziyat kulfat yetkazish va ziyon zahmat selishi eshib bordi ular rasulullohdan baytul muqaddasni tasvirlab berishni talab qilgan edi u baytul muqaddasni ko'z oldida ko'rib turgandek muhim joylarni aniq va aynan tunishtirib berishga boshladi ular rasulullohga raddiya qaytarolmay dong etib qolishdi rasululloh yana ularning karvonining safar yo'linishini va qaytib kelayotganligini xabar qildi bo'libmi karvonning yetib keladigan vaqtini xabar qildi hatto karvonning ang oldida minib kelayotgan tugunini aytib berdi amaliyotmi rasululloh degandek chiqdi lekin bu ularning nafratini oshirvatdi va kofir zolimlar kufrning g'ayriga ibo qilishdi ya'ni haqdan bosh tortishdi aytishlarga qaraganda abu bakrning siddiq ya'ni rostchil deb otilishi uning bu vaqani hamma odam yolg'on deb dargumon bo'lganda u ikkilanmasdan rost deb tasdiqlaganligi uchun ekan xo'sh Әмді bu сәпәр неме үшін орынлаштырылған деген суалға берілген әң қайыл қыларлық вә ықчам жауап Аллах Тағаланың оныңға біздің құдірет аламәтлерімізді көрсетіш үшін деген аятыдыр. Аллахның өз дәргахыны зиярат қылдырыш іші Аллахның жеми пайғамбарларға yo'lga qo'ygan qonunudur. Alloh Taala Sura Al-An'da ibrohimning tavhid borasida qat'iy ishonguchilardan bo'lishi uchun uningga otasi bilan qalbining gumrohligini ko'rsatganimizdek biz ibrohimga osmonlarning va zaminning ajoyibotlarini ko'rsatdik dedi va sura tahoda muzo alayhissalomga xitob qilib sana cho'ng mo'jizalarimizdan bir qismini ko'rsatdimiz dedi alloh bu irodasini o'zining qat'iy ishonguchilardan bo'lishi uchun degan oyati orqali tushundirdi. Payg'ambarlarning ilmiy tonishi mo'jizalarni amaliy ko'rishga birlashtirilgandan keyin mo'ljallig'siz darajada jazmlashadi. Anglagan ko'rganga yetmaydi. Shu ular, ya'ni payg'ambarlar alloh yo'lida boshqalar sabr qilolmaydigan ig'irchiliklarga sabr qilolaydi va dunyodagi dushman kuchlarning hammasi ularga mislsiz jafo mushaqqat ko'langilarini qancha haybi bilan pul anglatsinu bu ularning nazarida pashaning qanitichilik vaznga o'ltirmaydi Me'raj safarining boshqa sohalarga chetiladigan hikmat va sirlarni tadqiq qilish o'rni garchi islom falsafasiga oid kitoblar bo'lsa-mu, lekin bu yerda ashu muborak ziyoratning buluqidan etilib chiqib, Rasulullohning hayot bog'chisiga qo'yilgan bir qancha jumla to'g'ri yakun tomchilarini so'zlab o'tamiz. Сүре isroni tilovat qilgan har кандак bir кари bu сүрәдә Аллаһ Мираж вакыйсыны faqat birni oyati tilga olib orqadinla yahudiylarning rasvochiliklari va ularning jinoiy qilmishlarini bayon qilishga tutish qilib ketganligini oldin ularga qur'on karim to'g'ri yo'lga boshlaydi deb ogohlantirish beryotganligini ko'rdi bu chog'da u qori bu ikki oyatning o'zaro hech qanday munosabati yo'q ekan deb o'ylab qolishi mumkin vaholanki ish qorining o'ylig'inidek emas Allah bu xil ibari keltirish va ifodalash uslubi orqali Mi'rojning tunji bekiti Baytul Muqaddas qilib bekitilishi yahudiylar huquq nasab tutish salohiyatini yo'qotadigan qabih jinoyatlarni sodir qilganligi uchun insoniyatga rahbarlik qilish huquqidan elib tashlandi. bu huquq va mansabni cho'qim o'zining yangi payg'ambariga elib berib uningga ibrohim alayhissalom da'vat elib borgan markaziy bazalarning ikkilisini birlashtirib berdi mana hozir insoniyatni ruhiy jihatdan yetaklash huquqi o'z tarixini aldamchilik xiyonatkorlik gunoh isyonkorlik va haddidan eshish jinoyatlari bilan to'shqizayotgan bir millatdan vujudidan yaxshilik va fazilat urg'ib turadigan payg'ambari hidoyat nuri bo'lgan qur'on vahiysi bilan bahramon bo'layotgan ulug' bir millatga yetkilish vaqti yetib keldi deganni ishorat qilmoqchi edi lekin bu huquq qandoq o'tkazib olinadi holbuki rasululloh Мәкке тағларда кишләр тарафыдан қоғланды qilinib сәрсан holati йөрватса, mana bu savol tugunchini yeshib, yana bir haqiqatni yechib berdi. U bo'lsa-mu, islom davlatining birinchi bosqichi oyoqlashish va tamom bo'lishga oz qoldi. Endi usuli avvalqiga tubdan o'xshamaydigan yana bir bosqichlik da'vat yaqinni boshlanadi degan haqiqat edi. Шуңа biz ba'zi oyatlarning mushriklarga qarta ochiq oshkora ogohlantirish va qattiq tanbeh berayotganligini ko'ramiz. Biror shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay fisqi qiladi-da, ularga azobimiz haq bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Sura Bani Isroil 16-oyat Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Sura Bani Isroil 17-oyat. Alloh bu oyatlarga ulabla musulmonlar xuddi ayrim bir zaminni egilab, u zaminda o'z ishlarini har qaysi jihatdan puxtalab, mukammal bir ijtimoiy tartib o'rnatib bo'lgandek ularga taraqqiyot qoida usullarini va islomiy jamiyat barpo qilishning prinsip belgilamalarini o'rgatadi buningdan maqsad payg'ambar alayhissalom yaqin kelgusida da'vat ishlari qizg'in qarshi ilinilgan nihoyatda bexatar bir panohgoh deb qoladiki u joy dunyoning har qaysi joylariga din tarqitish markazi bo'lib qoladi deganni uqtirdi mana bular rasulullohning bu muborak safarining bizning tadqiq qilishimizga arziydigan sirlardan bir sirdir biz bu yerda uni vaqflantirib o'tmakni ixtiyor qilib qoldik xo'sh mana mushundoq asror va hikmatlarning jahdidan isro vaqasi birinchi aqaba bayitining oldida yoki ikki bayatning o'rtasida muvaffaq qilingan deymiz vallohu alam وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخلع ولم يخلع ولم يركع وما نانا Aziz radio anglığıcı qarindaşlar, diqqətinizlər Buradarımız Osman Batur'un davetidir olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nehmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Men yahdihillahu fala mudilla leh va men yudlilhu fala hadiya leh. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين صدق الله العظيم دعوة بتون كائنات من الله سبحانه وتعالى هم ديتش va payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam u kishining oila taobatlari va sahobalariga allohning rahmatini va salomini yo'llash bilan boshlayman aziz mujohid muhojir qarindoshlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar alloh subhanaa taolo sili bilan bizni iymonga musharrab qildi undan keyin desa hijrat ne'matiga musharraf qildi undan keyin desa jihod ne'matiga musharraf qilib alhamdulillah alloh taoloning dushmani bo'lgan kofirlar bilan ro'bro etishadigan va ro'bro jang qiladigan shunday bir mujohidlik salohiyatiga ega qildi buniga alloh subhanaa taologa ha hamdlarni aytamiz e, shukrni ado qilishimiz kerak shuning bilan birga hijrat hayoti muhojirlik hayoti bu tavhid yo'li sabrni talab qiladigan bo'lganlik uchun inshaalloh ozroq bo'lsin qarindoshlarimga nasihatimni qilmoqchiman aziz birodarlar ha biz alloh subhana taoloning buyrug'iga labbak deb chiqqan insonlarmiz biz chiqqan ekanmiz bu yo'lda butun koinotning egasi bo'lgan alloh subhana taolodek zot nurg'unlig'an mukofotini bizga va'da qildi bu va'daning mashaqqati va'daga yetish uchun nurg'unlig'an badallarni to'lash kerak buning uchun desa sabr qilish bilan bo'ladi birodarlar va bunga sabr qilish bilan bo'ladi bu mukofoti cho'ng narsa osonliqcha kelib qolmaydi birodarlar iymon etdik hijrat qildik jihad qilyotmiz buning javr mashaqqatlarini o'zimiz bilamiz birodarlar va har bir inson o'zi biladi buni chunki bu yo'lda jafo mashaqqatning bo'lishi bu yo'lda javr jafoning bo'lishi bu yo'lda malomatning bo'lishi bu haq bu buni sabr qilib o'tkazimiz birodarlar ha bu bugungi kunlikdiki yigirma birinchi asrda biz bilan bo'layotgan qiyinchilik biz bilan bo'layotgan malomat hep biz bilan bo'layotgan jafo mashaqqatlar emas bu bu yengillik emas bu bu butun payg'ambarlarning boshiga kelgan musibat butun payg'ambarlarning boshiga kelgan qiyinchilik butun payg'ambarlarning talab qilingan sabr bu birodarlar yana inshaalloh alloh qodir qilgancha sabrning yo'lini so'zlab beraman siz iymonga kirishdan avval jaholiyatda yugan paytingizda halolni harom deb butun haram naslni alolga chiqardigan ashundoq bir buzuqchilik ko'nglingiz халыға yerga borolaydigan ko'nglingiz xohlagan ishni qilolaydigan bir muhitning ichida yurgan paytingizda iymonga musharraf bo'lganda buning ahammisini shaklinisiz mana bu paytda shayton kelib сен шунча o'ynab kulib yashayotgan musha turmushdan voz kechamsa ha endi sen iymon etgandan keyin mushuning hammasidan cheklinisasan ko'ngling xohlagan yerga borolmaysa ko'ngling xohlagan ishni qilolmaysa deb shayton ma iymon yo'limizga o'tirdi ekan birodarlar endi buni qilib pisand qilmay bu yo'ldan o'tib ketdik endi ha shaytonga azu billahi mina shaytonir rojimni aytib biz iymon yo'limizni davom qilaverdik davom qilgandan keyin alloh subhanaa taolo tarafdan farz qilingan bu hijratni qilish bizga navbati keldi hijratni qiladigan chog'da shayton hijrat yo'liga o'tirdi shayton yenib qolmaydi voz kechmaydi insondan toki shahid bo'lib ketmaguncha uning yo'lida shayton bor mayli insoniy shaytonli bo'lsin mayli haqiqiy shaytonli bo'lsin bular ozdirishni davom qiladi hijrat yo'limizga o'tirib nurg'on jafo mashaqqatini sizga ko'rsatadi ey sen shunchalik g'urbat diyorini tanlamsa sen vataningda norilsang haq ko'zgilmaydi gaping e'tiborga ilinmaydi shundoq millioner bayvatcha haqning oldida gaping o'tadigan bo'lib yashayotgan odam tingdab hijrat yo'limizga turdi birodarlar mana buningdanmi o'tib kelgandan keyin jihad maydoniga kelgan chog'da chu desa jihad maydonida yana shayton bor birodarlar shuning uchun mushuning hammasiga chu desa sabrni talab qiladi birodarlar sabrni talab qiladi jihad maydonida ko'ngil xohlamaydigan ishlar bo'ladi birodarlar ana shunga jihad maydoniga chu desa shayton kelib nima deydi sen bu qurollar bilan berib jihad qilsang Seni qarşındakilar etib o'ltirdi. Xotining agi tegidi. Mol dunyolarni ulashtirib Seni kaynog'i hech narsa qolmaydi deb mushundoq vasvasa qiladi birodarlar. yoki bo'lmasa desa jahat maydoniga kelgan chog'da ba'zan bir ishni sabab qilib kaynimizniki vatanimizniki va boshqa bir jutlardiki narsalarni sizni ko'z oldingizga aslatib turdi aslatib turdi imkon qadar sizni mushu jihad diyoridan burib o'tishga qattiq urinadi birodarlar ha shuning uchun buni ham bo'lib turibdimiz shayton la'nining da'vatiga kirib ketganimda alloh bizni ulardan saqlasin shuning uchun bunga sabrni talab qiladi ekan birodarlar mana butun payg'ambarlar mushu sabrga talab qilingan jumladan payg'ambarlarning saidi bo'lgan muhammad sallallohu alayhi vasallam bu tavhid yo'lida bu hijrat yo'lida bu jihad yo'lida qanchalik sabrlarni qildi u zotga qanchalik intihollar keldi hazrati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng sabrni o'ziga mujassamlashtirgan zot u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam makkada tavhid da'vatini olib chiqqan chog'da mushriklar tarafdan yetgan arziyat birodarlar sizlar bizga yassi ko'taramiz ko'tarolmamdiq sabr qila olamiz qilolmamdiq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga hijrat yo'lida yeyayotgan jafo mashaqqatlar topallari qopadi birodarlar ha topallari qopadi lallari kajva qildi shunday hijrat qilgan birodarlar cihat meydanlarida çetişse çişleri tökülüp gitti. Yüzlerden kan aktı. Mübarek yüzlerden kan aktı. Ha bunun sabr qildi Sabırının natijasini nima topdi taptı? Sınıfız müşerref bulavatkan bu haqiqat yarı yuziga tarqaldi birodarlar. Mana sabrning natijasi. Shu Alloh subhanahu taala davomli ravishda o'zining mo'min bandalarini, muttaqi bandalarini, sodiq bandalarini sabr bilan bir yerga keltirdi birodarlar. Qur'onning nurg'i yerlarida sabr ayeti zikr qilingan birodarlar. Sabrning naqadar iymon yo'lida rol o'ynaydiganligi uchun sabrni birlik keltirgan. Shuning uchun qarindoshlar, ochsinglar bo'libmi? Shahidlarni beryapsizlar. Buningga sabr qilinglar. Bu shahidlarning amallarida o'zlarining hijratda bo'lgan amallarini zayi qilib qarindoshlar. To'g'ri, musibat ig'ir narsa bilan keladi. insonni qalbini yig'latadigan narsa bilan keladi musibat lekin cho desa bu chog'da allohga iymon keltirgan odam bo'lgandan keyin mukofotni alloh taolodan ajrni umid kutadigan bo'lsak sabr qilib ketalaymiz birodarlar yig'lashning yo'li bor shariatda hazrati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'g'li ibrohim vafot qilgan chog'da yig'lagan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yuz ko'zlarini tatlamagan ovoz chiqarmagan faqat allohga hamd aytish zikir etişiyle boğan. Mana yig'lashning yo'li birodarlar. Şuna ailemizden şehitlerini verivatkan akıfkılarımız, ağaç sığınlarımız, mı cihat meydanındaki cihadımızdan miyosunu zayak kılıvetmeyle, sabır kılıyla, komandalla, emirle ve dost biradırın yetken azırak gep söz konulimizga yakmaydigan narsalarga sabr qilib o'tkazsak inshaalloh buning natijasi jannat bo'ladi birodarlar Allah hak so'zlidi qanday adakasa innallohu ma'as sabirin vallohu yuhibbus sabirin deb alloh subhanahu taolo o'zini sabr qilguvchilar bilan birga bo'lganligini o'zining sabr qilguvchilarni do'st tutganligini alloh subhanahu taolo zikr qilib o'tdi birodarlar qur'onning nurg'i yerida va yana bir oyatda sizlar namoz bilan va sabr bilan yordam so'ranglar alloh subhanahu taolodan dedi demak bir ishga sabr qilib turib keyin biz alloh taolodan so'raymiz ekan alloh subhana taolo bizga beradi haq bu lekin sabrni vaqtini o'tkazib yetib qildirani hammani qilib bo'lib oxirisiga kelgan chaqda hamman sabr qilay biz xato qilibdimi demaydi birodarlar nima demaydi ko'nglimizga yoqmagan ishda sabr qilish talab qilindi birodarlar sabr deganlikning o'zidan chiqib turibdiki ko'nglimiz yoqmaydigan e, e, ishlarga sabr qilish bu ko'ngli yoqqan ishda işte, ko'ngli xohlagan ishda o'zini deganlari ijro qilinib ketgan chog'da ko'ngli xohlagan borolgan chog'da bu sabr bo'lmaydi birodarlar buninga sabr qilishda ketmaydi bu o'zimizning ixtiyori bilan bo'ladigan ish sabr degan ko'ngliga yoqmaydigan ishda talab qilinadigan narsa shuning uchun birodarlar mayli masalalar tarafdan bo'lsin mayli qarindoshlarimizdan tarafdan bo'lsin yetayotgan azroq gap so'z musibatliga sabr qilsak inshaalloh natijasini jannat topamiz birodarlar allohning rizoligi topamiz birodarlar chunki sizni biz bo'lakmi turkiston mujohidlari boshqalarga nisbatan bak sabr qilishimiz kerak birodarlar chunki biz bir kommunistning haqoratlarini anglab dinimiz haqoratlanib chiqqan birodarlar biz kommunistning shuncha haqoratligi chidag'anmiz birodarlar nima uchun do'st birodarlarimizni haqoratligiga sabr qilolmaymiz dinimiz haqoratlanganda qarab turgan nima için o'zimizga ozroq bir musibat yetib qolsa o'zimizga ozroq bir gapsizlik yetib qolsa sabır kılamayız qilolmaymiz birodarlar ko'z oldimizda aka uka och singillarimiz haqoratlangan Cihat jihat ki, ashulani qutqizish uchun ashulaga yordam berish için nima uchun ozroq sabr qilolmaymiz birodarlar o'zimizning shaxsiy manfaatlari ijro qilinmay qolsa maydonni tashlab ketadigan buni guvohchi bo'ldik birodarlar allohga berib hijrat qilayotgan oppoq qog'ozdek bo'lib kelayotgan hijratdan gunohi poklangan qarindoshlarni aldab shirin gaplarni qilib o'zini jahat maydonida shundoq yaxshi sifatlar bilan ketganligini isbotlab gap qilib shirin gap qilayotganini ahvolini bilamiz birodarlar yo o'zining shaxsiy manfaatlari ijro qilinmay qolgan yo mas'ullardan ko'ngli og'rib qolgan ha birodarlar shunda ko'nglimiz yoqmaydigan ishda sabr qilish kerak birodarlar lekin gunoh masiyatga sabr qiling deb yo'q gunoh masiyatga bursa itoat qilinish yo'q lekin undan boshqa ishda itoat qilish kerak sabr qilish kerak birodarlar mana jihat maydonini tortib qo'ydi hech kimning jihatiga muhtoj emas birodarlar hech kimning qo'l putlari jihat maydonida uzilib ketgan bo'lsa unga muhtoj emas alloh chunki hazrati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishida turib jang qilgan kofirlarning kallalarına karadım. Arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dövüzü kadı geçecekti. Sahabla bir şey inanmaya kaldı bunun imanlık sahabla. Kendine geçti. Bağantı can cerahat yetti. Arkadaşlar özgüp mezdin sancıp ölü oldu. Bana biraderler. Bizim cehatımızga muhtaç miken Allah? Bizim berivatkan kanlarımızga muhtaç miken Allah? Lekin kanınızı ayaklı etmeyin. Biraderler. Berivatkan kanını, kılıvatkan hicretini, cihatını kadirleyli biraderler. sabr qilsak inshaalloh bu yo'ldagi javr mashaqqatliga javr jafoliga yo'qsizlikliga sabr qilsak inshaalloh allohning rizoligini topamiz birodarlar ha bu jihatning boy boshda oyatda o'tab ketdik bu jihatning bizga farz qilinishi bu javr jafo mashaqqatlining bo'lishi bizni sabrni talab qilishning natijasi nima desangiz alloh subhanahu taolo deydi ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين biz sizlarni sizlarni mujohidlarni alloh yo'lida sodiq turdigan sobit turdigan jafo mashaqqat kunlari bu bardoshlik berib turolaydigan mujohidlarni bilganga qadar va sabr qilg'uchilarni jihod yo'lidagi hijrat yo'lidagi javr mashaqqatligi sabr qilg'uchilarni bilganga qadar biz sizlarni imtihon qilamiz deydi alloh bizni imtihonidan o'tamaydiganlarning qatoridan qilmasin hamma qarindoshlarimizni çünkü. jiq narsamizni qurbon qilib chiqdik ohista zayoq qilib o'tishdan qo'rqsak qiladi birodarlar yana mushu yo'lda bir hadisni aslatib o'tab ketaman payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni abdulloh ibn abi avfa roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadis ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi fasbiru. qachon sizlar u dushmanlarga yo'laqsanlar din dushmanlariga yo'l chog'dami fasbiru sabr qilinglar deydi sabr qilinglar u chog'da vahimaga tushib kechib ketmanglar pasa taqat tarqatmanglar u yerda itoatsizlik qilmanglar sabr qilinglar dedi nusratni alloh berdi yoki shahodatni alloh berdi biz shu ikki narsani talab qilib chiqqanmiz birodar g'oyimizni unutib qolmaydi shuning bilan birga turkistondan o'zini dinini qo'g'dash uchun hijrat diyoriga otilayotgan yo'llardagi jabr mashaqqatini tortayotgan qarindoshlarimga nasihatim birodarlar yo'ldagi mashaqqat haqiqatan ig'ir butun kafir davlatini otlab kelamiz qo'llarimizda pasport yo'q nurg'un iqtisodni sarf qilamiz bu haqiqatan insonning ko'ngliga ig'ir birodarlar lekin kim bo'lmasin birodarlar haqdinni izlab chiqqan bo'lsak alloh subhana taoloning taqdiriga bo'ysunib sabr qilsak inshaalloh natijasini topamiz birodarlar sizlar hijrat qilayotgan sizlar tortayotgan javr mashaqqatni siz shu men payg'ambar sallallohu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 Niyeti Allah Allah'ın Resulü'ne yetiş. Allah Allah'ın Resulünün çakırkığı avaz koşaş. Şu niyette çıkan bolsa, onunukini o kişi ölep ketken bolsa. Yani o kişi üyden çıktı, kadem aldı, ya kapmış vaqasi bo'lib ketdi, ya yo'lda tutilib shahid bo'lib ya ki bo'lmasa boshqa arziyatli keldi, ya qatnash hodisasiga uchurdi, o'shunda bo'lib bo'lib ketgan bo'lsa, onun acırı Allah subhanahu teala'nın üstüne yüklendi. Allah onun acırını tanık buyurdu Allah subhanahu teala gafurur rahim. Allah subhanahu teala keçirgiçe ve rahim zattır dedi. Buna Allah subhanahu teala'nın müşahidi kardeşler biz icret kılıp çıkıvatkan yo'ldagi javr mashaqqatliga musha oyat yetadi inshaalloh kifoya qiladi deb o'ylayman qarindoshlar yo'ldagi javr mashaqqatliga sabr qildi biz badal to'lagan bo'lsak allohning rizosi uchun to'laymiz birodarlar lekin qandaylikin bo'lmasin biz uyimizda hijrat niyat qilib chiqqan bo'lsak biz alloh subhanaa taoloning mushu muborak jihod maydonlariga yetkazganga qadar sabr qilsak biz utimiz inshaalloh ha biz utimiz lekin oq qog'ozni qora qilib olmaydi birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisida bayon qildi kimki iymon aytadigan bo'lsa uning oldidagi gunohlari mag'firat qilindi dedi uning gunohlari pok qilindi oldin qilgan xatoliqlari kimki hijrat qilgan bo'lsa uning oldidagi gunohlari kechiriladi dedi hijrat deyarda oq qog'oz bo'lasiz birodarlar oq qog'ozni siqilish ichida o'tirib g'ayrat shikoyat bilan yomon gap so'zlarni qilish bilan siqilish bilan o'tkazib bu oq qog'ozni qara qilib olmayli birodarlar Onundakın cihat meydana kelgan çağda hicretli qilgan gunohlarimiz mag'firat qilindi. Ras aytdi sallallohu alayhi vasallam bu gapni. Aziz qarindoshlar, siqilish ichi do'ttirab, amallarimizni zayi qilib o'tmaydi. Bizning bugungi kunlikda jumladan Turkiston mujohidlarining, jumladan Sharqi Turkiston musulmonlarining hijrat qilinishi az mashaqqatli bo'layotdi, birodarlar. Buni ko'z yummaymiz, bilamiz buni. Ha? Bayda batib ketdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining davlatining ichida bir yerdan bir yerga hijrat qilgan bo'lsa, sharqi turkiston musulmonlari netçe netçe netçe davlatni atlab kelyotidi dinsiz kommunist ha musulmonlar qo'llanib quvvatlanmaydigan bir davlatdan aylanib kelyapsizlar birodarlar Allah bunun ajrini inşallah ziyoda qilib bergusi lekin azroq vaqtimiz kechikib azırak azroq turib qolsak yolda, yo'lni bunga ichimiz siqilmasin birodarlar bunga boshqalarning şirin şeker gaplari bizni aldab ketmasin mana alloh subhanaa taolo mushunda chaqda sabrni sabrni sinaydi hamda hijrat qildingiz azroq vaqt o'tgandan keyin u xiyol kelib bu xiyol kelib siqilishda o'tirib uni g'ayratni qilib buni bizning tartibimizni qilmaotamdiki bizning yo'limizni qilmaotamdiki ha shunda paytda insondan va jindan bo'lgan shaytonni kelib ha ular qilmaydi unday qilmaydi bunday qilmaydi tartibingizni o'tkaziyotidi degan gap so'zlar bilan sizni kallangizni qaydirib yotmasin shunda chog'da sabr qiling birodar mukofotni ko'rasiz sizning ustingizdagi tug'an mas'ullar qilyotidi Hicret hijrat ashundoq yok. Çünkü insan inson o'zining hamma narsasini voz kechib chiqqandan keyin buningni o'ziga javr jafo mashaqqatning qanchalik egri bo'lsa uning mukofoti shunchalik çoğunu da birodarlar biz işlerimizin ishlarimizning oson bo'lishini hojatlarimizning ravo bo'lishini allohu subhanava taolodan so'rashimiz kerak allohu subhanava taologa yoldirishimiz kerak allohu subhanava taolodan tilishimiz gerek. mana shu zot hal qiladi agar maqsadimiz qizil kommunist bayroqining ostidan qutulish bo'lsa u mayli lekin alloh allohning rizoligi uchun bo'ladigan ish bo'lsa sabr qilinglar birodarlar alloh subhana taolo dedi agar uydan hijrat qilib chiqib u qandoq bo'lan bilan o'lsin uning ajri to'liq berildi dedi siz icret diyarda bir yıl durun, yarım yıl durun, iki yıl durun, on yıl durun. Ecriniz kamlap gitmedi cihat meydanındaki ecriniz. Çünkü siz derhal çıkıp cihat meydanına koşulmak çıktınız. Cihat sepigi verip cihat kılıp mezlum Müslümanını kutkarmak çıktınız. Lekin sizni şu yerde to'xtatayotgan Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolaning buyruqsiz hech narsa bidirmaydi. Biz alay kalimatulloh uchun chiqqanmiz qarindoshlar. Biz Allohning rizoligi uchun chiqqanmiz. biz shu mazlum musulmon mustazaflarga yordam berish uchun chiqqanmiz qarindoshlar shu yo'ldagi javr mashaqqatliga sabr qildi biz hijrat yo'lida sabr qilolmasak shu kommunist kafirlarning zindonlarida turmalarda sizning ojiz singillaringiz aki fikirlaringiz shu kommunist kafirlarning qo'lida qiynalayotadi birodar siz nima uchun ozroq vaqtga sabr qilolmaysiz o'zingizga bir savol qo'yib boqing birodar shular sabr qilib ketib boradi Aşıların ehliyet kırısı yok mu? Manasını aldığınızı koyulun burada. Sizin çok maksadınız mı o? Siz ey i kelimetullah için çıkan bolsunuz, sabır kılın bu yoldaki cevher maşakkat ve kütüşlege. Siz eğer şu yoldaki hicretdeki işe sabır olmagan bo'lsangiz siz cihat meydana gelip uzun turup bulunmayız. Bu hakikat bu. Cihat meydanda uzun turup bulunmayız. Siz hicret yo'lida bir yıl, yakın yarım yıl saklanan bo'lsangiz jihod maydonida toki shahid bo'lib saqlaydigan gap sizning bo'yningizda itoat qilish degan narsa bo'lishi kerak mana buniga sabr qilib bo'lolmaysiz birodar sizniki shaytonlar vasvasa qiladi o'chog'da yo'ldan taydirib o'tadi o'chog'da shuni alloh subhana taoloni hikmati bo'lsa kerak yo'lni sinab akilayotgan ha shunga biz alloh subhana taolodan so'raganmiz qarindoshlar ey alloh bizning sonimiz bermagin sonimizning ko'pligi kerak emas bizga sapasi nimagin deb so'raganmiz qarindoshlar bizning sonimizning jiqliqini keragi yo'q birodarlar biz buning bilan g'alba qilmaymiz biz sodiqligimiz bilan g'alba qilamiz agar olloh sizni imtihon qilayotgan bo'lsa bunga biz hech qanday ish qilolmaymiz allohga sabr qiling allohga duo qiling qarindoshlar inshaalloh alloh asar qiladi alloh subhana taolo sizlarni sepimizga qo'shib berishni biz orzu qilamiz sizdan omon yo'q allohning izni bu allohning taqdiri bu hijratni bo'ladigan sinoq bu bunga sabr qilinglar qarindoshlar shuning bilan birlikda sharqiy turkistonda bir yil mobaynida nurg'un shahidlarimiz berildi va kommunist kofirlarga o'zini fidoyi qilib etib turib qo'llarida qurol yo'q o'zining iymonini isbotladi alloh subhanaa taolodan bularning shahodatni qabul qilish bilan birlikda tabriklaymiz shuning bilan birlikda shu shahidlarimizning ota onalari xotin bolalari aka ukalari ota singillariga sabrni tavsiya qilamiz qarindoshlar sizlarmi inshaalloh yuqorida o'tgan shu sabr qilg'uvchilarning qatoridan bo'lsanglar inshaalloh shu shahid to'lab ketgan o'g'linglarning shafoatiga erishasizlar inshaalloh sizlar berayotgan bu qurbonlik oddiy qurbonlik emas qarindoshlar sizlar berayotgan bu qurbonlik oddiy qurbonlik emas muhammad sallallohu alayhi vasallamning davom qilgan yo'li bu sizlar bergan qurbonlikni muhammad sallallohu alayhi vasallamni bergan o'tirishida eng yaxshi ko'rdigan suyimli shahidlarni saidi bo'lgan abzatib topdi bu shahid qilib berdi sizlar shuning qatorida inshaalloh sizlar qo'linglarda qurol bo'lmagan asosda kofirlarga hamma qilib shahid bo'ladigan g'ayratlik iymonni saqlaydigan qur'onda rijal deb atagan bunda o'g'lonlarni tarbiyalagansizlar sizlar kelgusidagi islom ummati ibrat oladigan bir insonlarsizlar shunga kishilarga har xil sinoqlar kelishi mumkin kommunist kofirlari qo'ldan kelgan barcha razillikni qilyotidi va inshaalloh alloh bu zulmni sizdan ko'tarib yotsin inshaalloh sizning mujohid qarindoshlar unutib qolgani yo'q sizlarni qalbimiz ezilib turyotidi sizlarga yordam beramaganligimizga qalbimiz ezilyotidi lekin allohni so'raymiz alloh inshaalloh g'albini beradi inshaalloh kommunist mulhid kofirlarning vaqti uzunga bo'lmaydi bularning haybatlarini sinab taxtlar yer bilan yeksan bo'lganini ko'rsizlar yaqinda inshaalloh turkistondagi barcha akufka ochi sing'illarimizdan talab qilamizki dinlardan yenib ketmanglar sabr qilinglar sizni tortiyotgan javr jafo mashaqqat haq ustida tortiyotgan javr mashaqqat birodarlar ko'z oldinglarga sahoba karamlarim tavhid yo'lida tortgan javr jafo mashaqqatlarni aslab taqinglar habbob ibn arat qandaq bo'lgan kim mana shu sahoba tortgan zulmni tortib vaqtda tavhid yo'lida o'ziga savol qo'ysin Ve şu sahaba Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki ya Resulullah bu müşriklerin bizgi sakal zulümü işip gitti Allah'ta dua kılıp bizden bunu yerginlesin diye geçerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabır kılıçkı buyurdu. Ey Habbab'ın arar sen neler girkinden bu şu tevhid için otku taşlanma bu şu tevhid için yine girkinden buna erilerken cesetleri ulanın cesetleri kuşları tatlıları verilen kan tümürte bakma bulundu. Peygamberin ben dua kılaydım mı da? Ki dünyada sabır kılış kılıyordu. İbret ilişimiz gerek kılmıştı. İşimizi izle atıdı. Sınırlarımızdan yağlıkları eline atıdı kabinist taraftan. Zulullah. Barışı zulullah mustazatla kaldı atıdı. Allah kıyamet günü şunları yerden verip beydi kalladın bu laptan işte bizi saklasın. İnşallah hak oldu sabır kılıp kafirlara aşıncılık zarbe verip durup şehit olsak inshaalloh shahidlari said bo'lamiz shuni bilan birga barliq shahidlarni bergan ota ona akufka uka ota singillar alloh shahidlarimizni shahidlarning afzallaridan qilsin alloh sizlar bergan shu qurbonliklaringni qabul qilsin va sizlarni haqda mustahkam qilsin o'zini dinida haqda sabr qila oladiganlardan qilsin alloh subhanaa taolo butun mujohidlarimizga haq yo'lda din yo'lida sabr qilib tura oladigan shu sabrning natijasi bilan islom ummatining nusratiga sababchi bo'la oladiganlardan qilsin alloh subhanahu taolo shu hijrat diyorda hijrat yo'llarida javr mashaqqatini chekayotgan qarindoshlarimiz sabrni berib u yo'llarni oson qilsin alloh subhanahu taolo ularning qilayotgan hijratlarini shaytonlarga o'g'irlatib qo'ymay sog' salomat akaga nasib qilsin alloh subhanahu taolo barcha islom ummatining berayotgan qurbonliqlarini qabul qilsin jumladan sharqiy turkistonda zulmlanayotgan shu qarindoshlarimizni alloh taolo o'z qudrati orqali ulardagi zulmni ko'tarsin kommunist kofirlarning hayvitini yer bilan yaksan qilsin alloh subhanaa taolo shu mustazaflarimizni qo'l orqali kommunistlarning qonlarini daryoga toqqizg'il nasib qilsin alloh subhanaa taolo barcha islom ummatining qalbini birlashtirib alay kalimatlar uchun jug'lash qil nasib qilsin o'tirib bir birisimizni g'ayratni qilib bir birimizni go'shini yeydigan emas bir birimizni haqqida duo qila oladiganlardan qilsin alloh subhana taala islom ummatini islom jamoatlarini bilib o'tib qolgan islom jamoatlarini ustida fitna fasod tarqitayotganligiga hidoyatga loyiq bo'lsa hidoyat bersin bo'lmasa musulmonlarning orasida sharmanda qilib dunyo oxiratda ularni sharmanda qilsin alloh subhana taala islom ummatiga nusrat bersin alloh subhanaa taolo shu islom ummatini yetaklab ketayotgan peshva ustoz va amirlarimizda haqni teyildiryapmisin haqni mustahkam qilsin islom ummatiga bir yordam beroladigan bir jamoatni tarbiyalab chiqoladigan qobiliyat bersin alhamdulillahi robbil alamin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz va radioanglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar islomiy she'rda bo'lsin qur'on kelgan shu paytda alhamdulillahi robbil alamin degan so'z muqaddam qur'onga shaksiz har oyat har bir harf boshlar g'albiga ollohim rahmati ne'mati cheksiz shu qur'on qadr kun bo'lg'andi nozil nafaqat hirodur nurg'a cho'milgan yoq balki olamdur butkul koinot hidoyat chaqnag'on nurlardan kulgan shu chog'lar arabdek qaloq bir millat iqlimda bormidi uning o'xshishi ashoblar davriga bir nazar siling shu qur'on amasmu uning boshchisi johillik xurofot chiritgan ruhni va balki kattalar tutqan huquqni qiz ayol qul bo'lgan xor bo'lgan har dam zulm shirk to'ldirib olgan ufuqni shu qur'on porlag'on muborak kunda hit bo'ldi to'y bo'ldi yetim qiz uchun shirikka qul bo'lgan ruhlar ozod bo'p kuldi qiz ayollar kulmisun nechun shu qur'on bo'ldig'u miskinga panoh biloldek muazzin bo'ldi ozod hur tovlandi chiniqdi qur'on kelgan payt olamni tong qo'ygan ashoblarni ko'r siz odam pushtimu yoki farishta deb suol qo'yishgan jahon bo'p hongtong shu johil urushqoq nodon bir millat uyushdi mustahkam qo'rg'on bo'p nitong bularning sababi qur'on emasmi ollohning kalomi furqon emasmi biror qavm ustiga ilohiy dastur yo'lboshchi bo'lsa u hurxon emasmi biz ajab o'xshaymiz johil arabga qul bo'lg'on pulmolg'a g'ofil ham ozg'un gar bo'lg'on bo'lsidi olloh kalomi bo'lmomti bizlarga saodat qonun shu tushkun bechora turkiston g'uboq o'xshamdu qur'onni tutqon xalqga saodat hidoyat kulmamti har chog' qur'onni hokim qilib olgan paytda hayronman xalqimga hayronman cheksiz qur'on yo'q biror uy topmaymiz shaksiz ilmni baxtni toxta beshidan bir elib amalda ko'rsatmas hargiz ko'pmidi ularga yigirma uch yil va lekin bizlarga bo'ldi o'n asr nijotliq qoydikin nalardi baxit Allohning so'zlari qilmasmi ta'sir so'zimning oxiri aziz yurtdoshlar arablar bizlardan yaxshimi ajab nechun biz qur'onni besib yotimiz ularga kelgan payt uyg'ongan sapsap alhamdulillahi robbil alamin degan so'z muqaddam qur'onga shaksiz har oyat har bir harf boshlar g'albiga Allohim rahmeti, ne'mati cheksiz. Aziz radio anglagıcı qarindoshlar, diqqatinglar, birodarimiz Sadriddinning sarkuzashchisi bo'lsin. Maqsad u shuni bayqagandan keyin bir ikki yil turish jarayonida u bola deyamaganmi bo'ldik keyin niyat qilgan vaqtimiz o'shanga balam alo qilish mangadigan bo'lgan vaqtimda Futbol shu jarayonda shu jarayonda so'nib ketdi. Shu jarayonda zaxm bo'ldi, desak bo'ldi. Bu davolangan. Shu davolangan bo'ldi. Qancha pul ketdi? Men uqmaymi taxminan shu oldikan ular bir 20 ming ko'rgan pul ketganda. 3 ming dollar ha? Mumkin, to'ra. O'zingiz chiqardingizmi xarajatni? Ya, menda 2 yildan keyingi xarajatga nisbatan 3 ming dollar pul menda yo'q edi. Bir qismini shu zaxmi qilg'uchi ustiga olgan bo'lsin, qolganini shu birodarlarning yordami bilan endi, shu ustozniki yardım bilan bo'ldi endi bu ishlar. Allohning rahmat bilan, ha, shu ustozniki yordam bilan bo'ldi. E, keyin 4-5 o'tash jarayonida maqsad endi o'shan kilimiz deyishdiq emasmi men kilim o'qiyotganimdan nurg'un fitnalar meni kallam sal bir turib turib qilsam bo'ladimi degan yer bo'lib qolgan boshda hozir bashtaraqda kilni qaysiga fitnalarligida jug'rib jigaltimda jug'rib oldimda misrning fitnasi bo'lsin ustozlarimizni masalan olim birodarlarimizniki qirnasilimizning fitnasi bo'lsin turkiyani fitnalari bo'lsin dunyoning har qaysi uyg'urni fitnasi to'la turibdi u jiranda qanday qilsam bular biroz turib turib amaliy avval uqqandan keyin mansam bularmi shu ya biz qanday qilsam bo'ladi degan jarayonimda butun bu zaqaga uchrab o'tadi eniya qo'ysilib yetdimi vatandagi oltim vatanda nima qilganman qandim men jihatga ijro qilmanga edi men mavadi ma ishni ko'rib turib turadi desam xudo ma putni mana manda qilib berdi men bo'ldi ketaman deb shu vada putimning og'rig'i voy demasdan ishim sug'ishilgan bo'ldi chatoq chiqadigan bo'ldi da mening ma ish bilan bulab kallam putimni og'rig'ini sezmabdim alloh taolo putimni og'rig'ini yo'q qilib yetdim alhamdulillah tövbe şey etkandan kiyen asıl bir bana alaydıgan buldu. Bütün tümür saldı ya. Tümür saldı ya. Botlaba mını kıldı. Maksat tövbe şey etkandan kiyen. Şu doktorlar indigen kaçı vakti geliyor tişkerek digen bana. u doktorlar manga u vaqtda aniq demagan mancha yildan keyin yeritamiz deb keyin birodarlarimizni bilgunimda endi bu birodarlarimiz anglashimda shu bir yildan ikki yil e'tirof televizor bo'ldi bu ikki ming o'n birga deyman ikki ming o'n birni boshlari o'n to'rt ikki ming o'n to'rtinchi ming o'n birinchi yili bu Akin butun o'shilib alhamdulillah to'rt besh o'tgandan keyin endi azroq oqsayman bu yer yo'lga chiqdim endi birodarlar aloqalashgandan keyin hmm. bu yo'l yo'lga chiqib ba'zi yerda turish to'g'ri kelib qoldi masalan hmm. o'rin demisanmi hmm. birodarlar biladi bu yer to'rt besh yil saqlash to'g'ri keldi sizga ta'sir qildimi yana qolaysizlikni olib keldimi uchamda ikkita sumka hamda yechim bo'lgan o'n o'n besh kilo keldi oqsayman da oqsash yurganda piyoda uzun yo'llar bo'ldi ha Müşə gələn qədər 19 gün 20 gündə gəldik. 4-5 gün motoda mingan bolduq. E, bəzi tağlardan çıxqan bolduq, düşkən bolduq. Nə işlə həm də bir narsa tayinib olmaydı. Motorluq sayman qarşı özümüzdə putu tayindigan ki. Həm də bəzi cəfa müşəqqəli boldu. Xeyr Allahın elhamdülillah ticaman kəlgən artıq çıxdı ekan bu yerdə. Maqsad yolda müşə gələn qədər həm də tuğan bolduq. Endi mening mukallamakaga ashay borsammish birodarlarimga shunday japa solib qo'yamanmi yoki bo'lmasa bir narsa haylan buni rabbingiz tashlab qo'ysangiz rabbingiz o'zi bitirib qo'ygan masala ekan bu hmm. o'zimizni eng cho'ng oladigan masalamiz nima bo'lishi kerak ekan desa hozir ummatning holiga men qaysi holatim bilan ashulaga yordam berasizlar man sizni oldingizdagi oldingizgi bosqichga man kelsam allohni oldiga shu so'rilib qolsam men nima deb javob beraman a qanday qilsam mush hmm. ummatning hozirgi holida mush ummatni shu zulmdan qutuldiraman hmm. yo bo'lmasa unidan boshqa hozir dunyo kafirlariga qaysi xil taqabul turmiz islom ummatiniki hozirgi ahvolni qanday qilgan vaqtimizda hozirgi bosqichni uyg'otib haqiqatan payg'ambarimizdan shu jihat risolatini yetkaza olamizmi deganimizda hmm. alhamdulillah keldik kelib 15-20 kun jabo chekkan bo'lsak bir shu kunlardigimiz chiqib qoldi ko'rib birodarlarni ko'rib qo'limizni qurolni ilib bir necha yotgan usulab yotgan bo'ldik <laughs> sovuq bo'lsin endi qurol ko'rmadikda biz vatan yigirma necha yil jarayonida qurol ko'rib boqmadik hamda alhamdulillah qurol yurak to'q xotirjam yuradi ekanmiz allohni rahmatidan ba'din bir necha vaqtdan keyin endi muaskar bo'ldi muaskarga chiqdik endi muaskarda meni ang cho'ng qilmim shu yerda muaskardan qanday o'tib bilan muaskarni men qilolmaydigan bo'ldim deb imkon qadar men bani chiqaraymi shunda hmm. men zat chiqardik bir narsa o'zi chiqarmasam hmm. maskarda o'tolmaydiganligimni o'zim o'zim sezib endi shunda bilinib turdim shunda o'tolmaydigan bo'ldim deb muaskardimi allohni rahmatullohi yaxshi deb ketdi endi alhamdulillah hatto put qulan jan qolmasa hmm. qulan bilan bo'lsin tatlayman ba'zi yerni shu vaqtda e, ba'zi narsa kalingizga kelgan bizdan hmm. arimalamamsa yoki bo'lmasa bir narsa qilolmamsa usta san ijozat avvalan avvalini biladigu deydi kallam u narsani qanoat topmadi u narsa usluqim qanmadi oldi turgan narsa nima desangiz hozirgi yahudi kafirlari yo bo'lmasa amerika boshqa dunyo kofirlariniki hozirgi islom ummati bo'lgan zulmi bular xosatan qirindoshlarimizniki ustozlarimizniki yig'rashlar yetim bolalarning zulmlari shu ko'z oldimgakilar bizning ustimizdagi bu vazifaning naqadar ig'iylik oldingizga kelgan vaqtida eliqi oldida o'ylagan narsalar sizga hech narsa bo'lmay bu sizga biroz kuch yurdi ekanda shu kuch bilan bo'lsin tadalab ba'zi yerda alloh qur'oni karimda bir oyat bor masalan nima uchun shu ojizlar arlar ojiz aylan qutqizuvchi nima uchun jihod qilmaysizlar deb alloh taolo deydi oyatda naq o'zi shu maqsad oyat bor kuch berg'ishlar deb alhamdulillah alhamdulillah rahmati bilan ba'zi narsani o'zimizga savol tashlab qo'yar ba'zi narsani o'zimiz javob tashlab qo'yar u savol javoblarimizdan haq bo'lganlikdan beshimizda shu shu javob javob aylanib yurganlikda har vaqt bu ko'zimizdan ko'rib turibmiz u reallikni tubsida shu savol javoblik kallamizda aylanib yurganlikdan alhamdulillah o'zimizga alloh taoloni qush ko'rib tilidiq bu narsani chiqardiq endi bu garchi putimizda tumi bo'lgan taqdirda alhamdulillah moskada yaxshi o'tib ketdim normal endi alhamdulillah jangligimni chirib ketdik jangligini ko'rdik nurg'on qandaydir bir sizga eng ta'sir qilgan qalbingizni eng xursand qilgan bir ba'zi bir jangni bo'lsa so'zlab beramiz endi jang chimgan vaqtingizda hamma jang xursand qildi ekan jang chirishdan burun jang chirishda kichik qiling jangni cho'ng qiling hozir nisbatan kichik kasallangan ba'zi jangmi u vaqtda shu qattiq yo'qin ko'riniki o'qlaringiz tushlarini ko'rsangiz ba'zi ishlar amallar niyatga bog'liq dedi niyat va ixlos alhamdulillah shuning bilan inshaalloh alloh taolo bizga ajr berdi robbil endi uhud va badrga o'xshash mashhur janglar bo'lgan endi alhamdulillah xo'sh xo'sh shunga o'xshash e, bir hayotingizni cho'qim sizga ta'sir qilgancha bir qalbingizni cho'nqur qatlamida o'rin olgan yoki shunday bir qiyinchilik sharoitlarni beshingizdan kechirgan yoki bir shunday xushal bo'lgan vaqtlaringiz jangda sizlardan biroz bir hikoyalaringiz bo'lsa deb endi ikki kishilik ko'p jang ichdik hamda qasiyusin depression o'qib bilan birsi birsidan chiroyli janglar hamda birsi birsidan balan hamda birisini jang ichsam hammasi xushal bo'lma hamda nodirdan birisini deb pasla nodirdan bilsa uni birodar bilan so'zlab o'tgan hmm. shunday bo'lsa nodirdan birisi bilan jang hamda bir naya bo'lmuş bir shahar kabi cho'ng bir nuqtaga qarshi urushash endi nimaga qarash degan desangiz shariatni qabul qilmaganlik endi bu shariat yana bo'lgan allohni qonuni qonun qilganga taslim bo'lsang jang etilmaydi dushmanni dushman tut yo allohni tarafi bo'l yo bo'lmas murtadning boshlig'i kabr bilan birga tut desa ikki tarafdan qaysi o'zini qil desa shu taraf bo'lib ketdi endi shuni bayroqni ostida shuni bayroqni bo'lib keyin bu ish aniqlangandan keyin jang e'lon qildik endi bulg'a hmm. jang e'lon qilib agar sen yana taslim bo'langlar mayli bir shaxs o'sin taslim bo'lsin oq bayroq chiqqansin biz ular qarata e, qanday bir yo'q omonlik beramiz deydi omonlik beramiz deydi hatto bir necha kun burun muxabaratda e, buni anglatib hammasi anglab bo'ldi desak bo'ldi keyin qilgandan keyin jang tushdiq u jangni mushkulchilikni demasam bo'ldi endi uloq deganda yig'ayotgan qada shunday qog' desa ba'zan chirib ketsangiz qon tupsiz minib qolasiz endi qani tepsiga minib qolsin butun ziyorat tegmaydi xayoli bor ashqal kichkinida turib ketgan birodarlar Allohning rahmati bilan ashunda jabaqatni mevsi bo'lgan hali ne'mat alloh taolo bir necha vaqtdan keyin masalan 3 to'rt oydan keyin jangni allohni rahmati bilan alhamdulillah muvaffaqiyatli bo'lib hali shahar kabi yo'l birga qo'l tushdi alhamdulillah rahmati bilan qo'l tushi va ishlik bir ishni kontrol qilib bo'lgandan keyin ularga ham sharat e'lon qilindi sharat e'lon qilinib hatto o'zimizni qozi xonalaridan tortib amr ma'ruf bo'limlari hamma narsalari ichilib bir qator hukm qilindi uning ba'zi bir bo'lak egalarini Aziz radio anglagıcı qarindoshlar, diqqatinglar Hasan Mahsum rahimahullohning tarjimolining bir bo'ligida bo'lsin. مضيت ودربي شديد الصعاب مضيت بعزم كأسر Hasan Maqsum rahimahullohning hali Abduri Abdullah Mansur Shubhisizki Alloh mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida uğruş qilib dushmanlarni öldürdü va öldürüldü. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shahid buludu. jihod qilg'uvchilarga jannatni va'da qilish tavrotda injilda va qur'onda zikr qilingan allohning rost va'disidir va'disiga allohdinmi bak vafo qilg'uchi kim bor ya'ni allohdinmi vafodor ahadi yo'q qilgan bu savdolardan xushol bo'linglar bu zo'r muvaffaqiyatdir sura tavba 111 oyat islom dini insonlarni insonlarga cho'qinishdan yolg'iz Allohga iborat qilishdek sharafga erishtirdi. Islom dunyosi aqidasi uchun jon pido qilgan mustahkam imonliq erkaklarning shonliq tuhfalari bilan to'lgan. islom qo'mondonlari Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydigan islom qo'shinlarini yetaklab, takabbur kofirlarning bo'yinlarida qilich o'ynatib, izzat bilan islom dunyosini, islom tarixini yaratgan. Ularning shahidlik qonlaridan mo'nglagan islom askarlari dunyo kofirlarining ko'zlariga mix bo'lib, kurash sepiga tizilgan. ularning ichida jihod maydonlarida qahramonlik bilan jihod qilib keyingilarga ulgu yaratganlari bor shahidlar karvoniga qo'shilgan hasan mahsum ana shularning jumlasidandir alloh bu islom qahramonlarining shahodatini qabul qilsin omin marhum hasan mahsum sharqi turkiston musulmonlari uchun haqiqatan qimmatli diniy ustoz askariy qo'mondon yetakchi rahbar edi allohning taqdiri bilan hasan maqsum zolim xitoy tajovuzchilarining ko'ziga qadalgan mix bo'lib uning har bir ig'iz davati dunyo nufusining beshdan birini egallagan xitoylarni sarasimga solatdi qalbiga haqiqiy iymon o'rinlashgan musulmonlar uning har bir so'zidan xushalliq va izzat his qilsa kofirlar va dilida nifoq borlar uning so'zidan g'amkin bo'ladi va dili siqiladi hasan maqsum turkiston islom partiyasining vatanning sirtida mukammal qurilishiga asos solgan bosh amir edi Hasan Maqsum 1964 yili 10 oyda Sharqi Turkistonning Qashqar yangi shahar noyisi Harob kentidagi, ya'ni rivoyatlarga ko'ra Arab kentidagi bir ahli ilm oilasida dunyoga kelgan. Otasi Hamid Maqsum shu kentdagi inovatlik diniy zot edi. Hasan bolalik davrini iymonliq, solih ota-ona tarbiyasida tugitib, 1977 yili qo'shni mahalladagi madrasaga kirgan. 1984 yili Qog'iliqdagi Sharqi Turkiston bo'yicha mashhur olim ustoz Abdulhakim Maqsum hojining qishig'i berib, yerim maxfiy holda diniy dars olayotgan 10 minglagan taliblar bilan dars boshlagan. Ustoz Abdulhakim Maqsum hojining Xitoylar tarafidan tortgan arziyatlari, tarixiy ish izlari va hech nimadan qo'rqmay najmolgan o'quvchilarni tinmay tarbiyalab, dinni tushundirishi yosh talib Hasanga qattiq himmat, mustahkam iroda bag'ishlaydi. ustoz hasanniki ziyraklik va o'tkirlikni sezib uning bilan ayrim fikrlashidi va hokimiyat to'g'risida xos tarbiya qiladi shundoqla kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlarini nasihat tariqasida so'zlab berdi hasan ustoz abdulhakim maqsum hojining umid chirqi bo'lib 1989 yili 1 oyda maqsumlik unvoni bilan ya'ni maxdum dinning xizmatchisi degan unvon bilan madrasani tamomlaydi va shu yildan boshlab o'z uyida diniy dars so'rini tashkillab diniy o'quvchi tarbiyalash ishini olib boradi marhum shahid zaydin yusuf yetakchiligidagi sharqi turkiston islom partiyasi borin kentida jihodiy harakatini qo'zg'agan vaqtda hasan maqsum garchi harakatga bevosita qatnashmagan bo'lsimu orqa yetakchi sifatida ishtirokda bo'ladi bu jihodiy harakat sababi bilan 1990 yilning o'rtalarida xitoylar tarafidan qo'lga ilinib qashqar viloyatlik soqchi turmasiga tashlanadi 1991 yili 11 oyda kapolat bilan qo'yib berilib uyga qaytadi va nazorat ostida yashaydi 1993 yili sharqi turkistonning faxrlik ustozi abdul hakim maqsum hoji vafot bo'ladi asan maqsum ustozning dafn murosimiga qatnashib murosimdan keyingi diniy ma'rifni isloh qilish to'g'risida ochilgan yig'inga qatnashganlik sababi bilan yana turmaga tashlanadi ustozning qayg'usi va xitoylarning turma azobi hasan maqsumga chekinish emas balki texmi mustahkam iroda porloq umid bag'ishlaydi turmada amal bo'lsila boshqalarga yaxshilik qilish va diniy da'vat ishlarini davomlashtirdi xitoylar maqsumni 1995 yili 2 oyda qashqar turmisidan urumchi ulanbay turmisiga o'tkazdi musulmonlarning xitoy hokimiyatiga bo'lgan qarshiligining kuchayishiga agishib xitoylarning din ahllarini azoblashi va ularni nazorat qilishi kundan kunga qattiqlashib boradi 1996 yili 7 oyda Hasan Maqsum Urumchi turmusidan yana bir qatim kafolat bilan qo'yib berildi. Maqsum uyga kelgandan keyinmi yovuz Xitoylar uningdan xotirjam bo'la olmay, nazorat qilish, tutib turish ishlarini necha qatim elib boradi. Buning hech bir ajablanarligi yo'q edi albatta. chunki kufr va adolatsizlikka to'lgan xitoy hokimiyati musulmonlarni zulm asoratidan qutuldirish va shuning uchun harakat qilishni o'zining bosh harakat mezoni qilgan hasan maqsumning birinchi dushmaniga aylangan bo'lib xitoylar uning vujudida jo'sh urib turgan bu ideya va g'oyani allaqachon sezgan edi 1997 yili 1 oyda Xitoylarning bu yovuz siyosatini tunigan Hasan Maqsum Xitoyning qo'li yetmaydigan bir joyda o'zi o'ylagan va ustozining o'rgangan dinning xizmatini davomlashtirishni maqsad qilib yashangan otisi bir tuqqanlari va oilasi bilan xo'shlashib, Sharqi Turkiston Islom partiyasining bir turkum g'olliq a'zolari bilan hijrat safariga otlanadi. Tug'ilgan yurt, urug' tuqqan, do'st birodarlar zolim Xitoyning vahshiyona zulm ostida shu peti qoladi. uning qalbida Allohning rizosi va ezilgan musulmon xalqni zulmdan qutuldirish istiki lovildaydi. Xitoylarning zulm asoratidan qutulishga muvaffaq bo'lgan bu muhojirlar karvoni aylanib Allohning bayti Makka ga tushdi. Haj faoliyatlari tugagandan keyin ular ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Pokistonga otlanadi. Ey qarindosh, siz ularning Allohning baytiga kelib bo'ldi qilmasdan kambag'allar makoni, murtadlar diyori Pokistonga mong'anligidan ajablanmamsiz? bu haqiqatan aqliy jihatdan qaraganda ajablanarli ish islom markazi musulmonlar qiblasi ibodat xazinasi nima uchun farq qilinadi takabbur kofirlarning beshini tuvan qilish zulmga uchirgan musulmonlarni qutqizish uchun mana mushu markazdan nacha yuzlagan qitim nacha monglagan islom qo'shinlari kofirlar diyoriga izzat bilan otlanmaganmi ey sahobalar ey tobeinlar ey qutaybutubni muslim sizlar qayoqda sizlarning avlodlaringlar bahodir qo'shinlaringlar qani sizlar fathi qilgan necha yuz yil islom hukmron bo'lgan turk dunyosining markazi turkiston yovuz kofirlar tarafidan dafsana qilinayotidi biz sizlardan islom markazining yordam so'rab keldik mana bu nidolar javobsiz jimjitlik xiyol bo'lib muhojir karvonlar pokistonga kelib tushdi ayni vaqtda buning hech ajablanarligi yo'q edi chunki pokistonga qo'shni bir diyorda islom amirligi bosh ko'tarib ezilgan dunyo musulmonlarini bu yumron islom davlatiga chaqiryotdi ularni hech nimadan qo'rqmay o'z kepilligiga ilyotdi pokiston ana shu islom diyori izzat makoniga o'tishning ko'rigi bo'lib qolgan edi bu karvonlar pokistonga yo'l olganida mana bu nidolar tuyg'ular ularni o'z iskanisiga olgan ular qutaybatubni muslimning avlodlari arablardan emas afg'onlardan paydo bo'libdi Talibanlar dövlətining amiri Molla Muhammad Umar islomni musulmonlarni qo'g'daydi ekan. Biz ana shu islom dövlətiga, ana shu musulmonlarning amiriga hol ahvolimizni aytamiz. Shuningdan yordam so'raymiz. Shu islom dövlətida tashkillanib, Xitoylarga qarshi jihad qilamiz. Barındakı qarindoshlarimizning qisosini alımız va shu joydan otlanib, dunyo kofirlarini jahannamga oldirtimiz degan o'ylarda edi. يكون عطفا من الكفر كلا وهل تنعم الشاة وسط الذئاب فسل Aziz radio anlıqçı qərindaşlar, diqqətinizlər Cənnət qızları namlıq məqalədə bolsun. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الرحمن هاي إنسان siz oxiratni yiroq dunyoni bo'lsa yaqin deb o'ylamsiz iymoni mustahkam musulmon bundoq naqis fikr qilmaydi yuqorida allohning oyatlari va rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jannat va uningdagi ho'llar haqida bergan xabarlarni oldingiz demak ular haqiqat shundaqmi hamda aytingchi sizga siz o'ylayotgan ati kuningiz haqida biror xabar keldimi yo'q albatta siz ati kunni naq sanayapsiz vaholanki u gumongu atiga yoki biror soatdan keyin turib bo'lishingizga biror hujjat bormi nimish gumon qattiq ishonasiz Misol, qapqarong'i zulmat ketayotgan ko'rga o'xshaymiz. Oldida biz ko'rmagan va ko'rilmaydigan yo'lning tugishi, ya'ni jirodor. Bizning tugishidan xabarimiz bor, ammo qachon, qayerda, bunisi noma'lum. Biz shu o'rinda o'zimizcha oxirgi nuqta yiroq bo'lsa kerak degan yaxshi gumon bilan allay qadam tashlab ketayotmoqdamiz xolos. Ammo bizning gumonimiz bilan musob yiroqlashib qolmaydigan biz qaysi oxirsido degan andishida bo'lishimiz kerak xalqimizniki ko'rdim ko'rdi degan maqol faqat qerlarga aytilgan emas ajal deganning yosh tanlab o'ltirmaydiganligini yaxshi bilamiz shuning uchun qimmatli hayotimizni gumon ustiga qurmaymiz mana bu oyatda deyilganlardek qulluq qilishdan qo'rqishimiz kerak ular faqat gumonlarga agishidi ummatni muqaddas jihatdan to'sayotgan xatarlardan birmi shu gumondir urushning o'zining qoidalari bor kufr o'z askarlarini bu tarafdan qattiq tutadi ammo halol haromni farq qilmaydigan askarlarning ko'pchiligi hech shart yo'q beman fohisha suratlarga mahliya bo'lib ko'tirib yursidi va jinsiy g'arazlarni o'zaro yo maxfiy qondirib hayot mush ekan deb bilishidi bechora maxluqlar ularning na bir parvardigari bor na bir jannat ularni na ho'llar kutadi va nabaxt badbaxtlar botil yo'lda sabr qilishidi oldin kulidi keyin kuydi ularga qarshi bo'lgan jihat uzoq vaqt sabr talab qiladi ammo mujohidlarning sabri behuda ketmaydi alloh taolo mundoq deydi dushmanning orqasidan quvlashga qilmanglar agar sizlar qiynalsanglar ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaldi sizlar ular umid qilmaydigan narsani ya'ni shahid bo'lishni savobini va g'albini allohga umid qilsin sho'rinisa birinchi to'rtinchi oyat darvaqa kufrning mukofoti to'g'risida kafirlar o'z lashkarlariga abadiy jannat haqiq farog'at o'rniga o'tkinchi dunyoni ozg'inisidan ozg'inisini o'zlaridan oshqinni berib ko'krigiga chiroyli ko'mirchilarni esib dazmollangan shimlarni tovoqdek shapkalarni kiygizib xo'rozdek didaydirib o'zicha faxrlantirib banan gaplarni vaqirab gap bilan mukofotlashadi ana mukofot mana mukofot bichora askar oz bo'lganda janda ayrilib qolay deb qiynalib zo'rg'a o'z yeriga bir amallarni qilib turli bahonalar bilan qochib jamlagan ilmi aqlni maydonga chechib kelsimi uninga qilib qolgan narsa medalion temir o'yinchiq ekanda ularga mayli tirik kelgini bir amallarni qilib kunni ko'radi ammo o'lganlarchi ularga nim mukofot bor ha bu badbaxtlarni mukofoti tiriklarnikidan mukattiroq va ig'irroq har xil latiflar bilan bezalgan g'ildiraksiz qo'l qo'l yuradigan uzun markab tovutlar bo'lishi kerak yo'q bu hammasi emas har biriga alohida bo'lmasmi hammasi uchun bir to'l toshdan haykal qo'yib oldiga gulxon yiqib gulchandaraklar qo'yishadi xuddi bilib qo'yinglar bundoqlarni oqibatda shundoq o't kutmoqda degan ma'noni ifodalayotganga o'xshaydi ha o'zlarining o'tda yonayotganligi yetmagandek o'lganlarning ustidan kulib sovuq va shakarning tagiga qo'yilgan gulning nima foydasi bor bu gullarni qancha ko'paytgan bilan g'umilib turgan tosh hech qachon xursand bo'lib kulmaydi bu gullarni beton bilan qilingan dahshatli qabrgimi kirgizgin bo'lmaydi ruhlari shod bo'larmiz menimcha ular yo'qol gullaring beshini qolsin qo'shmazoy bo'lgunlar davatxon bo'lishi kerak kumushdan boshqaga yarmaganligi yetmagandek yana ahmoqlarcha marosimlar demabsiz tehi aqlsiz tiriklarning bundoq mukofotlari aqlliq o'liklarning hasratini ziyorat qilishdan boshqa gap emas ha oqibat abadiy diyor abadiy azob bilan abadiy rahattan bo'landi abadiy to'y bilan abadiy hazratdan bo'landi ne'matga ne'mat bilan rohatga rohat bilan yetalaymiz al qurol ay mujahid mustahkam tur mustahkam to'y muborak ay shahid lazzatga o'zingni ur lazzatga man yolg'izman deb o'ylamang navbatingiz qachon bilmaysiz ehtimol siz ko'rayotgan mana bu yorug' kunlarning birida to'satdan shahodat lazzati bilan uchrashish sizga nisbdilar noumid bo'lma noumid shayton va uning do'stlaridir mana qisqa vaqtda yozilgan qisqa kitobni sizni qisqa vaqtda anglab tugatdingiz sizga ham o'zi qisqa ma'nisi kang so'zlar bilan uzun ko'ringan qisqa hayotingiz mobaynida yaratgan egamning rahmatga loyiq bo'lishingizni tilab qolaman assalomu alaykum ورحمة الله وبركاته فنعيمها باق وليس بفاني وليس بفاني فيها الذي والله لا Aziz radio anglagıcı qarindaşlar, diqqətingizlər xalqaro va rayon xəbərlərində bo'lsin mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni dinning izzati, g'oyisi qilmoqdir Qur'onni oli, ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi. Xitoylar go'sh og'irligini oshirish uchun go'sh orisiga bulg'angan suvni o'kil qilib mangdirdi. Xitoyda davomli qiz berayotgan oziqlikka soxtliq ishlatish masalalarida go'shtning ig'liqini oshirish uchun bulg'angan suvni go'shtga ukol qilib urish razilligi oshkor bo'ldi televiziya xabarlarida deyilishicha xitoyning janubidagi guangdong o'lkasida yetti nafar xitoy poklangichning ig'irliqini va bahosini oshirish maqsadida yig'ilib to'xtab qolgan maynat suvlarni poklangichning orsig'i ukol qilib mangdirishdek g'alati razillikni borliqqa keltirgan mazkur xitoylar kuniga yuzdan ortiq qo'y o'ltirib bozorlarda sotisini ilgari go'shtning orasiga mikrob ko'mib ketgan bulg'angan suvlarni o'kul qilib urgan yaqindan buyon xitoyda pul moli deb himiylik madorlashtirilgan buzuq sut hayvonlarning ichki a'zolari va maynat narsalarni tomoqqa siltadigan yog' chiqarishdek soxta yemaklik yasash va buzilgan mikroblik moddalarni aralashtirilishdek insoniy axloqqa zid razil qilmishlar ko'plab yuz bermoqda bundoq iflosliklar allohni turmaydigan kofir xitoylarga nisbatan xuddi uch vaqt tomoq yeganning o'rnidagi oddiy ishlar hisoblanadigan bo'lib bu xil qilmishlar ularning hayvondimi past bo'lgan tabiatini va razil abdi bashirisini yana bir qatim echib berdi xolos alloh bu razil qavmni dunyo va oxiratda qattiq azobga duchor qilg'ay omin amerika armiyasi to'rt yoshli afg'on bolani o'qitibdi afg'onistonning janubidagi hilmant rayoni hokimining ma'lum qilishicha markaziy hilmantga joylashgan amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilg'uchi qismi to'rt yoshli kichik bolani atalmish xato gumon bilan o'qqa tutgan aytilishicha shu vaqtda havo muhiti chang to'zonliq bo'lib amerika askarlari to'rt yoshli kichik bolani dushman deb gumon qilib o'qqa tutgan natijada bu begunoh bola hayotidan ayrilgan alloh bu zolim kofirlarni dunyo va oxiratda dahshatli azoblar bilan mukofotlag'ay amin mujahidlarning Iroqdagi Tashol qorovulxonasi qilgan hujumi va Baquba shahrida olib borgan portlatish hujumida 12 nafar murtad askar o'ldi. Mujahidlar Iroqning shimolidagi Diyala o'lkasida bir Tashol qorovulxonasiga hujum qilgan. Xabarlarga asoslanganda, mujahidlarning qorovulxonani pilimit bilan o'q natijasida 12 ikki nafar murtad askar o'lgan shuning bilan bir vaqtda mujohidlar yana iroq poytaxti bag'dod bilan bo'lgan orlig'i 60 kilometr keladigan boquba shahrida portlatish hujumi olib borgan bo'lib hujumda murtad hukumatning bir ofitseri va 3 soqchisi o'lgan rahmat taolo mujohidlarni qo'li orqali o'z hukmlarini ijro qilib jahannamga o'tin bolmuş bu kofirlarni yo'q sifatliga bizlarga oxiratni hujjatli bersin amin Vatanimiz Sharqi Turkistonda zolim Xitoy kofirlari tarafidan asir elingan musulmonlarning ahli oilasi qattiq qiyinchilikqa uchirmoqda. Vatanimiz Sharqi Turkistonda Xitoy doiralari tarafidan siyosiy idisi burmalangan degan tuhmat bilan asir elingan musulmonlarning ahli oilasi turmushda qattiq qiyinchiliklarga duch kelmoqda ijtimoiy uchur aloqa vositasi facebookda e'lon qilingan uchurda aytilishicha xitoy doiralari tarafidan arlari siyosiy jinoyatchi deb qo'lga ilingan bir qancha hadi singllarimizning turmushda intahin og'ir kunda qolganligi ilgari surilgan mazkur uchurda ma'lum bo'lishicha oqsuv shaharining ma'lum bir yezisida bir necha musulmon onalar nohiyta qiyinchilikda turmush kechirayotgan bo'lib ularning arlari yo'q tul ayollar ekanligi arlarining xitoy doiralari tarafidan siyosiy jinoyatchi yoki ballarga diniy ta'lim bergan degan sabablar bilan tutqun qilinganligi va ba'zilarining muddatsiz kesilganligi yana ba'zilarining bo'lsa o'limga hukm qilinganligi aytilgan navbatda ularning turmush sharoiti intahin nachar ekan uchurda yana ularning hijoblangan muslimalar ekanligi ba'zilarining yetti sakkiz yosh va yana ba'zilarining ish kuchi yoshlik bolalarining borligi arlarning turmalarga qamalganligi va yoki shahid qilib o'tilganligi sababli ularning turmushda intayin qiyin ahvolda qolganligi hamda xitoy doiralarining hijoblangan ayollarga qarata qattiq cheklamalarni qo'yishi va ko'rgan yerda to'xtatib tekshirish elib berishda kasalxonalarni paydo qilishi sababli ularning sirtlarga chiqish imkoniyatiga ega bo'lolmayotganligi uqtirilgan ulug' alloh zolim xitoy kofirlariga qarshi vatanimiz sharqi turkistondagi izlayotgan mazlum musulmonlarga o'zi yordam bersin amin xitoyda o't ofati yuz berib yuzdan ortiq uy kuyib ketdi xitoyning g'arbi janubidagi yunnan o'lkasining sayohat rayonidagi xochong shahrida yuz bergan o't oftida yuzdan ortiq uy kuyib ketgan xitoy doiralari e'lon qilgan bayonotdan ma'lum bo'lishicha mazkur shaharda yuz bergan o't ofti to'qqiz soatga yaqin davomlashgan bo'lib mazkur uylarning ko'pinchasining yog'och uylar bo'lganligi sababli o'tning texim kuchayishiga sabab bo'lgan o't o'chirishga mingdan ortiq kishining qatnashganligi ilgari surilgan alloh taolo kofir qavmlarga do'zax azobining ta'mini bu dunyoda tepishga ham qodir alloh bu kofirlarning halokatini texmi tezlatgay amin pokistonning yuqori darajalik soqchi amaldori portlatib o'ldirildi Taliban'a qarşı duruş bilan danqa çıxan Pakistan saxçı başlığı Karachi şəhərinin atalmış terrorluğa qarşı duruş hərəkətinin məsulı Chodhary Aslanxan saxçı maşını ətrafı bilan Karachidə çarlavatqanda partlatış hücumuğa uçurğan və özünün iki adımı bilan nəh meydanda ölgən. Pakistan Talibanları bəyanat elan qılıb hujum qilish vaqasiga mas'ul bo'lganligini jakarlagan tolibonning bayonotchisi ehsonulloh ehson telefon orqali fransiya axborot agentligiga shundoq biz chodiheri aslamni o'ldirdik hamda uni o'ldirganligimizga mas'ul bo'lamiz ilgari necha qadam hujum qilsaqmi hayot qolgan edi aslam bizning mujohid qarindoshlarimizga ziyonkashlik qildi ularni qiynadi va urdi biz oxir uni o'ltirdoq degan rost so'zligicha olloh o'z kitobida men va mening payg'ambarim hamon g'alba qilamiz deb yozgan mayli boldir va yoki kiyim bo'lsin haq hamon botil ustidan g'alba qiladi allohdan barliq dunyo musulmonlarga chidam va iroda so'raymiz amin Amerika harbiy aeroplani Afg'onistonga tushib ketib, 3 nafar kofir o'ldi. Kufr axborot o'rni xabar qilishcha, Amerikaning bir harbiy aeroplani Afg'onistonning sharqiy qismiga tushib ketib, 3 nafar amerikalik askar o'lgan. Amerika davlat mudofaa ministrligi amaldorining oshkorlashicha, voqea uchrig'ini tekshirish qilib atgan MC-12 tipli aeroplan ekan. Xabarda askarlanishcha, NATO e'lon qilgan dokumentda mazkur voqea o'lganlarning 3 odam ekanligi ko'rsatilgan. Alloh taolo bu kofir qavmni o'zining mukammal tadbirlari bilan halok qilgan. Amin. İsrailiyanın sabıq baş ministeri Şaron öldü. Xəbərlərdən ma'lum bo'lishicha qolunu san sanaqsız müsəlmanlardan qanı bilan boyğan atalmış İsrailiya davlatining 85 yoshlik sobiq ministri qonxor jallob Ariel Sharon 1-ci 11-ci günü kisəl səbəbi bilan o'ldi 2006-cı ili 1-ci ayının 4-cü günü əğir bilan hoşsuzlanıb yetib qalğandan beri qayta hushiga kelib boqmagan Sharon Til Avivoydagi doktorxonada nafaslantirish aslahalarining yordamida hayotini saqlab kelayotgan bo'lib, davolayotgan doktorxona oldingi kunlarda Sharonning kasallik ahvolining yomonlashganligini dalillagan edi. 2001-yildan boshlab Isroilning bosh ministri bo'lgan Sharon likud guruhidagi davlat o'yinchi qattiq qo'llardan bo'lib, Falastin Isroilga tirishlik sohbatiga qarshi turgan va ishg'oliyatdagi Falastin zaminida yahudlar o'tiraq nuqtasi qurishni tashabbus qilgan. alloh taolo musulmonlarga va islomga ashaddiy dushman bo'lgan bu iflos kofirni do'zaxga o'tin qilib amin suriyadagi hukumatga mahalla minomyotning hujumiga uchrab 19 murtad o'ldi. Ma'lum bir axborot organining xabar qilishicha, Suriyaning o'tir qismidagi Homs shahrida Suriya hukumatini qo'llaydigan ikki mahalla minomyotning hujumiga uchirgan bo'lib, oz bo'lgandimi 19 murtad o'lgan. Hamda mazkur vaqani mujohidlarning murtad bashar Asad hokimiyatini og'dirish uchun qo'zg'alganligi bildirilgan. Xabarga asoslanganda, Suriya mujohidlari Suriya hukumatini qo'llaydigan mahallalarga minomyot orqali doim hujum qiladigan. Allah bu kafirlərini va kafirəqə mohillik qilgan zalimlərini yer bilan yakson qilvatgay. Amin. Iroq armiyasining askariylish punkti mujohidlarning hocumu oturab 22 öldü. o'ldi. məlum ma'lum bo'lishicha, poytaxt armiyanın armiyaning askariylish punkti o'zini qo'sh portlatish fidoyili hujuma uchrab 22 nafar murtad o'lib 25 yaralangan iroq armiyasi bag'dod qo'mondonlik shtabining bayonotchisi bayonot e'lon qilib ko'plagan iroq yoshlari bag'dod shahri markazi atrofiga joylashgan musanna aerodromidagi askar elish punktiga harbiylikka qatnashishga iltimos qilgan bo'lib bir fidoyi kishilar to'piga kirib o'zini qo'shib portlatgan Nəticədə nurgun kishilar o'lgan va yaralangan. Mazkur harbiy ishlar bazasının sırtığı joylashgan askar eləş punkti ilgirmə ko'p qatam hujumga uchragan edi. Alloh jannatga oshiq bo'lgan bu sher yurak azimatning shahodatini qabul qilsin va bizlarni ham eng afzal shahodat bilan o'ziga muloqot bo'lishga nasib qilsin. Amin. Xitoydagi havo bo'lg'inishi har yili 350 mingdan 500 minggacha kishining o'lishini keltirib chiqarmoqda. Xitoy hukumati Xitoydagi havo bo'lg'inishi haqidagi xabarlarni e'lon qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha faqat qo'llanayotgan tadbirni so'zlab kelib chiqayotgan chiqimni tilga olib boqmagan edi xitoyning sobiq ministri chinjo e'lon qilgan soliq ma'lumot bu jihatdagi bir yangilik hisoblangan bo'lib u o'zining bergan bayonotida xitoydagi havo bulg'unishi sababli har yili 350 mingdan 500 minggacha bo'lgan odamning hayotini aylayotganligini navbatda xitoydagi o'lishni eng ko'p keltirib chiqarayotgan kasalliklarning birining o'pka raki ekanligini aytgan Alloh o'zini bilmay qolgan bu kofirlarni tezroq halok qilib, ularning zinoga uchrayotgan xalqlarni ulardan tezroq qutqizsin. Amin. Xitoyda qush so'kimi bilan o'lish odatlari yana ko'rildi. Bu yil kirgandan buyon Xitoyda H7N9 tiplik zukom virusida o'lish hodisi yana ko'rilgan. Ma'lum bir sahiya organining oshkorlashicha, bir necha kun oldin Gondonlik bir Xitoy H7N9 tipli qush zukumi bilan o'lgan. Xitoyda Onundan boshqa yana 73 yaşlıq bir xitoy momay mazkur tipli qush zukumida o'lgan bo'lib, xitoy Sahiya ministerligi yaqinda e'lon qilgan bir sonliq ma'lumotda o'tgan yilni fevraldan oktyabrgacha Xitoyda jami 136 Xitoyning H7 N9 qush zukumi bilan og'irganligi, bularning ichidan 45 Xitoyning qutqizish o'lim bermay o'lib ketganligi uqtirilgan. Allohning qonunini e'tirof qilmay o'z oldiga qonun chiqarib hukm qiladigan bu kofirlarning Allohning hukmi va qo'shini oldi oldida o'zining hech narsaga arzimaydiganligi butun dunyoga yana bir oshkora bo'ldi alloh bu kofirlarni dunyo va oxiratda turli musibatlarga duchor qilsin amin buju o'lkasining kayli shahrida portlash yuz berib 14 xitoy o'lgan xabarlarda aytilishicha xitoyning eng nomrod o'lkalaridan biri bo'lgan buju o'lkasining kayli shahrida portlash voqeasi yuz bergan bo'lib 14 xitoy naq maydonda o'lgan va yettisi yaralangan xitoy doiralarining ilgari surishicha portlashdan sababi tekshirilmoqda ekan bu dunyoda hech qanday bir ish sababsiz vujudga kelmaydi bu portlash mayli nima sababdan yuz bergan bo'lsin bu zolim tajovuzchi xitoylarning vatanimiz sharqiy turkistonda olib berayotgan qonliq bostirilishlariga qarshi rabbimiz alloh tarafidan berilgan unumli javobdir albatta alloh eng yaxshi bilguchi bu haftalik anglitishimiz mush yerda oxirlashdi kelarki haftalik anglitishimizni ko'rishgacha rabbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz İşlerimizin ölümlük davamlaşı için salih duada bulgaysılar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sabrdur lazimi her bir seferde, Notlar kökleydi tamçı sakini, Bağıydı ezdilip Resul izidin, Bu cihat karvini uzak menzili, Sabrdur lazimi her bir seferde, notalar ko'klaydi tomchi saqini kal do'stim qitilg'in izzat sepiga mustahkam shart bo'lib olg'an yurayli bu jihod boqiydir toki qiyomat yursin jahonni islomning nuri kal do'stim qitilg'in izzat sepiga mustahkam shart bo'lib olg'an yurayli bu jihod boqiydir toki qiyomat Yorulsun cihan İslam'ın nuri Mücahit yiğitler